каятися, шкодувати, мучити себе і його, жаліти Тищенка і йти з Сергієм. Десь у глибині душі уже проклинала себе, на повний голос ще ні, бачила, яка вона невдячна, бачила, як руйнує все, що по дрібоці складали з Тищенком. Так, так, по дрібоці. Там і справді багато дрібного, утилітарного. Василь ніби й некорисливий, а дбає про себе, каже, що про неї. Його цілком задовольняє їхнє теперішнє життя, оті ветхі меблі, оті старі книжки. Намагалася прозирати у майбутнє, але тільки так мигцем можливе майбутнє з Сергієм. Воно малювалося важким. Але з ним важким не до кінця, зборимим. Думка прокрадалася ще кудись далі, підказувала їй, що вона погана, що в ній лежить щось недобре. Колись щось подібне говорила їй мати. Учора вранці пообіцяла собі більше не зустрічатися з Сергієм. Пообіцяла не насправжки вимовила ці слова, а в серці горіло інше. Тоді ж наштовхнулася на Василів погляд і злякалася. Що ж це я? Це ж жах. А десь, немов з-за спини, тихий шепіт, хіба я винувата, коли я інакше не можу, коли оце щастя тримає мене на світі, а без нього я перегорю на попіл. а зараз була безмежно щаслива. І та думка, те джерельце пробігало то ніби через чебрецевий луг, то наче через випалену долину. В цю мить вона ще не знала, що запанує в ній. Зупинила руку навпроти його серця і тихо прошепотіла Я хочу дитину від тебе. Її рука зісковзнула з його торса, бо він підхопився на лікті, дивився на неї широко відкритими очима, запитував поглядом, чи не жартує вона, але вже й так бачив не жартує. Ти злякався? Але ж ти теж хотів би дитину, правда ж? Але злякався, що десь бігатиме твоя дитина незаконна, і то вже на все життя. Ти наче відьма, Ірино, прошелестів він пошерхлими губами, вгадуєш усе. Вона мов би, не чула його слів. Ще ти подумав, у нас з Василем немає дітей. Так чомусь немає, а лікар каже, що я здорова. Легеньким натиском руки вона знову поклала його на подушку. Не бійся. Це я сказала просто так. В ту мить очі її спалахнули, і вона сама підвелася на лікті, але ж це була б наша дитина. Наша. В нього на чолі виступив піт. Одна жінка мені розповідала, що коли вона посварилася зі своїм коханцем, той пообіцяв одружитися з нею і не одружився. То вона принесла йому вночі під двері подарований ним магнітофон і дві нічні сорочки, сказала без будь-якого зв'язку. Його жінка раптом прочинила двері. На стрітці був записаний голос її чоловіка і коханки. Був цирк, але я не принесу нікуди, та й не маю права.